entzuleok, hemen txasten da Erlenza programa. Bakizue zintzilik gratian gaudela, beti bezala. Eta gaur beste ostiral batez gogotxu batoz. E, eh, bakizue bi astetan behin gaudela, bi, bi ostiraletik behin. Hemen txez zintzilik gratian e, eh, irla izan programa. Zan Ondo, ba, gaur hemen txe, jago tani, eta bueno, ba, lagun berezi bat ekarri irratsaioa irratxa joa. Bera Ruben da, Eta bueno, ba berriz ere gartxot ezin da ezin izan du etorri, lan atzekalako, eta bueno, pixka ja normalki bezala hartzen nahi gara, baina, bueno, agurte dugu. <laughs> Hori, agur bero bat bai. gartxoti, lanean egongo gala. Eta bueno, ba, ba esan bezala, Ruben dakagu gaur, irratxa joan, kaixo Ruben. Opa, gabon. Eta bueno, ez dakit ezagutzen zuen, baina bueno, Ruben dakagu, ekoeneko eh, bai abeslaria eta bai gitarrista, Eta, bueno, ba, aurko irratxoia dakago pixka pentsatuta, eta enfokatuta, ba, pixka, e, eh, koen nehi buruz pixka eh, hitzeitea, beraien historioa, eta oain e, eh, grabatzeko intentzio dakaten zedei buruz, ba, pixka hitzeitea. eta baitare Deserper Unionen kolektiboa iruguruz, ba, zehose hitzeitea. Eta, bueno... Hori da, e, esan duzun bezala pixkat koen inguruan itzen godeu, eta aipatu bezun deserpel kolektiboare buruz, Bartzelonako kolektibo bat, ba, batez ere musikaren munduan inguruan sortu dena. Eta, bueno, e, programa irekitzeko entzun dezuen kanta izan da kulture, mitiko batia, koenen historian. E, baien lehenengo maketakoa, e, 20 minutes to collapse izan aduna. Eta, ba, hori pixkat, eh nahi genuen hau jarri, ba, lotzeko aurreko anuki denuna eh, gombiatuak inez, Salvadorren horren ze, ba, bera grabatu zurako, eta, ba, bueno, ba, pizkat pixka dat, bai. <laughs> nekso bat, ez? Bai. Eta, bueno, ruben, ze, zer hori tapen buruz. Maketa, lehenko maketa, zanete, taldearen hasiera taldea sortu, lor balorekin, grabatu, Bueno, ba, taldea eh, bueno, taldeakin hasi eh, beste bateri jola bat ginek aun, zala eh, albaro, beste albaro bat, eta, bueno, hasi ginen, ba, kontzertu batzuk ematen donosti aldean, eta, la, eta, bueno, azkenean behak eh, taldea guztea erabakizu, eta geho Carlos hartu zen, eta berarekin, ba, kontzertu batzuk eh, jo genitun, eta geho ja, ba, bosta besti dogin itula, ba, albaro erkin itzen genuen, behak materio, materian jotzezula, Alvaro materia, claro, ez gure bateri jole <laughs> zarra. Eta bera egiten genuen, e, ba, oi, ba, nola beha grabatu iztitu materiako diska guztik, ba, esan genion, o proposatu genion, ba, ber, e, guri grabatzeko, guri grabatzea, ba, ba izan, materia, hain aurrunetakoak izan da, ba, suposatzen dute eh, hori, pixka bat ikusten zerintu Influenteat bezala edo, ez? Bai, eta eredu bezala baita. Beti izan dira super langileak eta hola, eta bueno, azkenian ba beaikin itzen genuen, batez ere eta bueno, material utzi ziguten, bai bateria, bai denetarik ampliak eta hola, eta bueno, eta berarekin grabatu genuen eta hori izan da, ba, gure lehenengo horrak eta. Hori da, e, ze izan zen, 2000 eta? Hori, grabatu 2000 eh, eta zazpian uste. Bai. Baina pasai aurteak, eh? Bai, bai. Eta, bai. <laughs> bale, ba, Irutzen bat musika gai antzungo dugu? Bai, ba, koenen beste kantaren bat, eta... Eta, ba, guazen entzut... Oso, ez? Bai, guazen oso... entzutea eh, deserpel e, kolektibo hortako talde bat, eta bueltan itzen dugu bizkat hori buruz, ez da? Hoi da. Ba, talde hau oso daukagu, eta, bueno, guazen entzutea, bertzemuz. Bueno, daukagu oso, zunde un taldea, Barcelonako taldea, eta bueno, esan bezala, ba, de Serpel Unionen, bueno, barruan da talde etariko bat. Eta, bueno, ba, leheno komentatu, komentatzen e, egon geha, ba, formazio aldaketa bat e, eduki dutela, oen dela gutxi. Erruban, ze, zu pixka gehiago dakazu, da, badakizu, beraien historioa, ba, oen dela, bueno, leheno, ba, zenbatzian, sei zian, o bos, bai, sei. ez? Eta, bueno, ba, bueno pues, beraien gauzen gati edola, e, formazioak pues, aldaketa bat izan du, eta jende berria, aurpegi berriak, azkate bain, e, bain dela gutxi ikusi nun Facebooken, eta zemuz, zemuzko jendia, ruen, zuke zautzea dituzula, pixka gehiago. Ba, ber, berez, e, bueno, oso hain entzun duguna bestia, izan da beraien lehenengo epeko abesti bat, eta geho epe horita gero beste diskaluze bat atea zuten, e, ba, beraien ba, kontzertuekin eta eta bueno, eta hortikan e, handikan honea o bueno, hortikan oain arte ba aldaketa batzuk izan dituzte inakik esan duen bezala eta beste taldekide berri batzu sartu dira. Orduan leno sei ba orain lau dira, bost, barkatu. Hortikan sei dute e, Victor Bajuan, Rafa Hotxa eta gitarrakin eta Ignasi saxofoian eta hain sartu dira beste bateri jole berri bat eta gitarra jolea mm -hmm. gitarra jolea uste eta eh, pantaleoneko gitar joleoia dela eta bateria ez dut asko zautea baina behaiek esan diaten ez e, eh, bai, hobetu dela pila bat eta baita pina bezalako zakit bai finen talde bat Ba, hor mantentzeko, batez ere hortikan eh, bizi etzeanen, por oso importante da pina eta ezakit ba, motivazio egotea aurrea jarraitzeko ez, azken finean hoi beharrezkoa da olako taldeentzako eta bueno, bueno, pues e, espero gustatzea talde hau, zeiago, esan? Ba hori da, zain eh, un, dugun oso talde hau da pixkat e, doinu lasaiak dituna, folku txuko eta hola eta pixkat e, deselpenen barruan ba hori ez, rama folk edo olakoa, baino aipatu behar da hori, deselpel dela kolektibo bat, ba, bastante irekia eta eta hori, ba, talde bastante ezberdinak dituna, baino hori, igual filosofia berdin bat edo, ez? Bai, hori da, azkenian eh, Union kolektibaren barruan, ba, talde pila badaude, eta denetari dago, bai, e, bai folketik, blan osoko oso estiloko taldeak, edo baita ba, rock talde normalak, edo metaleroagoak, edo jarkoragoak, eta azkenean denetari dago, osea, behaien, ez dakit, eh, ez dakit, rostera edo, ba, oso irekia da. Eta, mhm. bueno, e, historia pixkat ez da oso ez da oso zarra oso luzea, zeren noain dela urte pare bat edo hasi izan osoren lehenengo lanarekin hori izan beraien lehenengo publikazioa mm eta hortikan aurrea ba, saiatzen geana ni bertan nago baita barrun Zaurtutan izan zen, barakatu? E, ba, ustet. izan zela 2000 eta bimila eta mabian, uste, ez nago ziur. Mhm. Baina, bueno, azken izan zen, e, bai, tipiko egun bat oi de borratxera, batea zala, bain behar deo disketxe motako bat, kolektiboa to bat, eta zerbait, porque ezin ditugu Osa, mm, oso sakanatu agaude, zerreal desberdinetan, eta ala, eta azkenean kriston laguna gara, eta ez dugu zerriten batea, festivalak, ez zerbatin behar dugu, eta azkenean kolektiboa sortu zen, e, ba, horren gatik, eh, azkenean, ba, e, taldeak eramatera, o, bueno, taldeak bai kolektiboa, bai taldea, denen artean, ba, ez e, eh, gehiago jotzea, e, edabite, edabitera iristeko, ba, beste... Baina, nolabait indarak batzea, ez? Horako bai. mundu mundu batean ora estatuan esan ez ba eta ba musika alternatiboa esan dezagun ba hori zaila dela eta azkenean ondo dagoela interesgarria dela ba juntatzea ez deno bai. artean eta Azken ba. finean talde guztia gaude ba oi, underground deitzen den musika Uzakit musika ingur hortan o... Bai. Eta azkenean ba, denen artean ba, beti laguntze geha, baino ba, hornekin ba, izen badaukagu ezakin esan. Mm Azkenean ba, edabitera iristen da, bai e, aldizkarietara, bai erratietara, eta azkenean desert bel ba, sonatzeu pixkat ez, eta gero igual ladidez, ba, taldei e, pixkat impultxo bat emateko zerbait, o, ez dakit, e, ba, ez dakit, ze kontzertu lortzeko eta, ba, pixka da, bai, are bai, eta hobetzeko. Eta ematen duen, e, mm, zakiterakundea bezala. Bai, baina bai, laguna bezala edukitzea, ba, beste leku batzuetakoa, ez? igual zu ba bat egin mane balen eta kolektiboan balen bazaude ba erresago daukazu ba beste toki baten jotzeko bai sare bat sortzea ba, eskertzea hori da bai, bai, bai. Ba, oso bueno ba guk eh, asko eh, hitz e, ba kolektiboei buruz eta ba esan dugu ba, oso interesgarri mugimendu interesgarria dela eta nik uste ba mugimendu hauei esker oraindikan biziala underground musika mundu hau ez beraz pues hoy oso zakite interesgarria. Eta, bueno, pues guazen beste zeuze entutea, ez? Vale. Bai, ba, irutzen bat zaizu entzungo dugu koen pixkat gehiago. E, Horein e, beraien lehenengo luzea, ezta? Sub, subconscious mind. Hoi da. Bai, eta ez irutzen zaizuen. Gero hitz egingo dugu pixkat diskoni buruz, eta, bueno, evoluzioari buruz. Vale. Así que, bueno, ze, ze kantana ez zuen? Ba, jarriko deo eta kaina pixka igual. Venga. Venga. Ba, eh, were wolf suits, jarriko deo. Hortxe da. momentu bertan entzun dugu Koenen kanta bat subskontzien <laughs> Subkontzien smaindeko Bueno, guaiz ba, dizka Pigarren dizkoa El primero, <laughs> joder Bizka, temen ikustea Ikusi ezakegu, ba Taldeak eduki duen evoluzioa eh? Lehenengo maketatik ba, eh, Lehenengo Zede año, LP arte Ta bai Ba gatik, eta baita ere fiska moduan gatik, ez? Ba, ikusi daiteke ba, erritmoak eta hola pixkat zainduagoa doela, e, baita ere kam, oza, aldaketa, erritmo aldaketa ba, gehiago dazkatela, hau ere ba, pixkat polituagoa, ba, gehiago pulituagoa, ez? Zutze uste duzu? Bai, e, azkenean, bueno, maketa garratuko nuenan bosa besti bakarri zian, eta bueno, izan zen gure lehenengo lan luzea, eta bueno, ba, buru larri sartu ginen lokalean, e, komposatzera, ezakizen baden, bueno, gina, bai, jabete batzuk horra tope sartuta, eta azkenean, azkenean, e, bueno, azkeneko jabetetan ikusi genuen, ba, Beinat beste gitarra jolea San Francisco la Junbertzula erasmusitea eta hor ba jarri zitzaigun ezakite EP bat hor grabatu behar genula bai edo bai eta orduan ba hori bizka presaka eta asko prestatu gabe ba estudiora junginan, Bai. Eta Madrilera abiatu ginen. Bai, grabatzea Madrilea juntzinaten. E, nola hitzetzen e, estudioi? E, grabatu genuen e, David 413-erekin hmm. lagun badala eta beak e, ikastena izan bertan e, sai sa institutuan. Ah, bai. Diala bai. E, Zakit, e, produkzio eskola bat. edo. produkzio hmm. ikasketak eta hola. Bai. Eta bueno, e, behak zakan proiektu finala edo bezala, ba, grabaketa batitea osoa, eta bueno, gauetan zakan ba, ordu librea. Orduan, ba, egunez loite genun, eta gauetan grabatu. Orduan, e, ba, ezan, errexia izan. Baita, gaina justo grabatzera joan baino lehen, ba, Carlosek gure aurreko bateria izan, justo lan bat aurkitu zuen, ordu piloa sartzen, eta, da, hilabete, justo hilabete bat jun baino lehen, ba, izan kriston ordu piloa sartzen, eta ezin genuen asko ensaiatu, jungian pixka, eta eh, por los pelos. Mhm. Bai, leno komentatu jaztu ez, grabazioa izan zela bastante nekegarria, eta ez zela izan igual, zakit, ez oso gustoa grabatu ez. Ez, azke, ba, denetari gerta dut azken nahi asko influenziatu du ez. Bai, izan zian, e, aste batzukan e, pasagin itunak, baino azken finean e, egun sueltoak zian grabatzekoak, gero deskantxo asko, yeah. zan pixkat, e, ordutegira moldotu bartzinean, eta gero baita, ba, gauez grabatzea zan yeah. erresa, e, zakit, denetak gertatu zitzaigun baita, nik e, behatza apurtu nun justo gitarra grabatu nuen gau hartan, eta behatza puskatu akin hor grabatu nituen gitarrak, e, eh, Zeparatan ba, kontatu daiteke hori. Bai, bai, behatza, bai, oida, bai. ez atza, eso es. Bai, ba, justo e, gauetan jute ginen grabatzea, ez, igual gauetan marretan, hartzen genuen kotxea, e, ampliak sartu, gainazin genituen dena, ampli guztik eta hori dena nutzi. Mm -hmm. Orduan, ba, etxea eraman egunero desmontatu dena, zi, kriston yeah. koñazoa Madrid bai, bai. erdian bai. gainea zala hmm. bai, egun lekoa bai. ba, genituen ampliak eh, genituen eta errepente ba, kaletik eh, eramaten genitula ba, bi ampli bat abesten gainean eh, eramaten eramaten nahi nitzala ba, beratzen nahi nitzala ber hauek nuntze duen en plan lola pues, goraka beratzen eta errepente ba, intzun nahi rum bezalako bat, eta beratu nunean, ba, nire behatzen gainan zegoen berrogeita markiloko amplia, Ja. Ta esan ba, ez da ezer izango, ezin unibili, baina esan un ba, au... Tita Paracetamol, ez parcetamol, ez ja. Eh, nolotilekin pasakoa fácil. En plan Red Bull eta nolotil, hai una mezcla. Bai, eske azkenen grabatzeko naiz eta kriston lekuan egon, balen batzea gustu gustu egoten azken finean hori nikuzten nabaritzala eh ba oso important baita <laughs> ba, baina lekua lekua bai importante dela baina ba, nikuzte ba asko influentzen zeula zu gustu egotea eh bai giroa eta erosotasuna eta hola bai, bai bueno E, esan dezu hori grabazioa pixkatoria aparatosoa izan zara, baino azkenean e, maitarekin esan daiteke e, nahiko, gustora edo ez? Bueno, atea zan, ez, gen, oso gustora e, gehatu, egia esan. ondo eta papeletas salgatu genuen, gero kritika ona jaso genituen, bai zone, mondo sonoren eta baino gu ez genuen lortu, nahi genuen ez genuen lortu. Ega e, hau txekin superlarri nintzen ez ditun asko ensaiatu, baita igual konfiantza gutxinakan eh, nire nire gan, eta ezakit, mhm. mm eh, edenetari pasatzen, eta kriston zapila. Bueno. Eh, azkenan grabaziatzen oso erosoa izan, eta hortikan aurrea, badena ezakit, pixkate bola edo handitzen juntzan eta, bueno, azkenan kriston, buf oso nekarra izan zen. Eta ez dugu komentatu, baino e, eh, nastea eta masterizatzea eramantzen duten ba, leku oso batea ez, Sueziera? Bai, e, nasketarako eta masterizatzerako e, eh, ton teknik estudiotan egin genitun, bai. dela umeako bueno, suedian, da bai. umeako herrian, eta bueno, bertan e, produktorak izan e, Skill Lofstrom eta Pell Henriksson, izan diala ba, bai, grabatu dituztela ba Kriston guretzako izan dian Kriston diskako eskorrak ez bai. ba, refiusteko The Shape of Punk to Come Poison the Welleko You Come Before You versions eh, Cult of Luna igual ez oso fan de Cult of Luna bat ez ere oh, baina o izi adidez baina Kriston referentia dira bai. eta ba, guretzako izan zan ba, bera datzi genion maia espaizetik uste gaina Epoca MySpace ahí. <laughs> Bai, bai, holako ez zen, izan zan eta esan ziguten, ba behaien, zea, behaien ez dakite agenda edo Ez, Es, e, e, e, bueno, esan zigutela baker, eh bai eke zuten taldea gustoko izatea. O taldea gustatzen balian zitzaien aurrera bestela ez zutela grabatuko. Mm -hmm. Ta maketa pasa genien, o maketa mierda, bueno, bai, comillartean, bueno, bai, bai, bai, bai, bueno. Zaki, tío. Bai, bai, osea, talde baten azkenen lehenengo gauza, pues, azkenean ez duna, ez da representazio berena, ez? Ez, eta hardcore estiloan e, eh, ibilidan, ibilidiran bi produktore puzko haiekin lanitea, ba, guretzat izan zen, ba, kristona, eta gaina esan genien, ikasten egin ala, no seke, pixo, negar pixatin genien, eta <laughs> kriston presien ziguten, eta tipoako hain ez, osea, fijo, deitzen mali badiot, o idazte balio badiot, fijo bere tratua segurazki honen bai. izango dela. Osea, beraiekin eduki zen uten tratua eta eta ondo ondo ontan. Ba, izan zan, osea, espero en una baño beto porque esaten, un Azkenian eh ba, ingelesa kontrolatzen dugu mm. denak, ez? Baino azkenean, e, ba, musika arloan hitz esateko jo, ba, txasto nau sonatzeu ez dakinola, nola, ba, inglesez bai. esatea ez dago zure bokaularioan, o zaila da esatea. Ja, eta bai, bai kriston gauza bila ikasi genituen eta behaiekin superrondo eraman ginen. Hasiera batean, beti esaten, beti jartze genien e, pixka eta igual, ba, entzun, e, entzun diska hau eta hortikan e, ba, kaja soinua guztetza egun, yeah. eta egun batean, behaiek deitu ziguten, goizeko zazpitan, eta esan ditun, a ber, a ber, hemen bilduta gaude bilak, eta gui ez diguzu esan behar nola sonatu behar duen zuen diska. Gure atea joan lima ez zuen, hau izango da, ba, diska sonatu behar dulako, ba, gu nahi bezala. Bai, konfiantza jartzeko ez. Hoi da, konfiantzeko, hmm. eta hmm. behiek esatu zuten, e, mendikan ateatzen den diska bakoitza, oza, ez dago olako soinurik munduan, Bai, bakoitzaren zara, hori berri nukitu bai ematen dutela, ez? Ta gaina eske batzuetan Criston eh, Persa, eske bauda bestiak, osea esaten ginie la e, eh, lasaitu, osea radio jet ematen genuen abesti batzuetan. Ba, aste zituzten arte zituzten zadi batzu, gastezian en plan efektua sartzen, ahotsak modulatzen, no seketa esaten genuen, tu tu tu. gau zuzena jo bardeo. Ja. Yeah. Ahí somos unos pringaos, en plan. hola. <laughs> Bai, bai. Ja, tipo aquí santian, osea nei gustatu gustatuko leitzadake area jotean, en plan beekin bizitza horrei bi aste. Ah, claro, presupuestoa batzan iristen bai. baina. Ba, ze ez, baina eh, esan dezu hori, hizkuntzaren barrera bat zegola, baina baita ba, em, barrera bai importantea da, ez? Claro, e, olako gautetan. Egunero e-mail ez ibiltze eta goizero esnatzen ginen, eta beti genekagun hor SMS eh, bat, en plan, de check the mail, beti, egunero, egunero, zazpitan, ja, gaina, ja, suediarrak, inglesez zitzeiten, gu euskaldunak, inglesez zitzeiten baita, geho, e-mail ez, Beñat, San Francisco zeon, Ja, joder. E, ordu, ordu tegi aldaketa eta ordu baita zeon bitartean denak entzuteko gehatzeko gur irurak ba, Joseba Carlos eta ni ba, lokalean gehatze ginen entzuteko bestiak eta ba, bat etxian eta lokalean denen artian ba, idatzi, hau igo, hau segundo tal eta bueno, eta azkenean no. tipoa portatu izan pila bat, zeren azkenean behiek zakaten, e, ba, esan ziguten berez, e, eh, udar hartan zakatela ba, ordutegia super atope, o talde mm. pila bat, eta derrepente, ba, ezakit bi talde eroriziala, eta ba, egon ba, guretzako hilabete oso bat, nasketakiten. Agusto. Ta, leno, goza interesgarri bat esan dezu, ez, eta askotan, talde batek sartzeanen... Eh, nasketa egitea edo bai maketak eta itunen eta grabatzea askotan pentsatzen duzu ba, beste referentzi batutan ba, bai, ba, kaja gustatuko litzake ba, diskontako kaja eukitzea eta nik uste dut eh, hoi akatz badala nik uste dut bai, oza, referentzi bat eukitzea interesgarria da baina como que azkenen zure soinua aurkitu behar eta igual disko bai. batek bai. beste soinu bat no, no bai, nago baina eh, hori azkenean zaila da zaila da e... baita eh, ere jakitea zuzen edun Nola bai. sonatu nahi ez duen esplikatzea, ez? sea, soinu bat esplikatzea bai. ez da errexan, duen horregatik. Batez ere ez esplikatzea, eta bai. batzutan deitzez iguten, eh? sea, egunen batean deitzez iguten, eta esatez duten, a ber. Hau nola nahi zu, eh? Porque... Igotza balen bila dute, claro, eske, gero ikasi genitun izen pila bat, gizi, yeah. snare drum, gizi, eh, snare hike, no, ba, kriston teknizismo pila, azkenean mm. bai, eh, ez que gitar, bass, no seke, alako mobidak bai, baina, gero hortikan aurrea, que si gain high tal, o sea, Kriston movida zan, baina bueno, azkenan ulertu ginean porque Kriston gauza daude gu esandakoak en plan hau hola nahi en plan de fondo entzutea eta pixkatekorekin eta asmatze zuten lehenengora zan, zan pasada bat. Eta mm baita ba hola ezakit e, eh, berezi bezala ba, gure tometan edo etzan oso ondo grabatu e, tom eta baseak o, bueno, bateriako zati batzuk o kolpe batzuk eta sartu ziguten ba poison de hueleko soinua. O sea, berbera, es. Gurea zian eta intentsitatea gurea, baina tomak zian ba beste talde batena. Ja, <laughs> bai, Kristen Lucia poison de huelekoak zian, ba. Eta hor hartze zituzten beste disko bat zeak baino intentsitateak mantete zian. Bai, bai, bai, o gure golpeak dira, baina beak baiek zakaten, ba, oi, ba intentsitateak eman grabatua, porque azkenian editatzeko eta ba, ber lakata ber libreriak edo, ez? Ja, bai. bai. Eta, eta bueno, azken lan duzu, Poison de versions diska eta gurea, jartetu zu batea, eta bateria tomak eta lau, berrin sonatzen zuen. Ba, erki... Ba, bueno, ba, maitza hau txinez, gustatu bai, eh, bai, bai, uste, eh, aurrera pauso bat izan zela. Bai. Eta... Ba, disko... Bai, gainean nik uste, diskonekin eh, jendeai bastante ahi gatu zinatela, ez? Eh, bai, bai. e, eh, mendikan ga, kanpoa juntzinatela, gaio jotzea, eta... Bai, oi, da, pizkat eh, ateak eraki zizkigun, e, jotzen, ba, oi, beste, ba, bai, Bartzelonan, bueno, Bartzelonan ja egonda genuen, baino, egon baita Madrilen, e, Leonen, Burgosen, ez dakit denetarik, go baita festivaletan, festimadean egon ginen, baita Resurrection Festean, mhm. eta, bueno, bira, bira hortan, ba, kriston kontzertu bila hemen genituen, igual urte terdi batean hemen genituen, ia larogei kontzertu edo, sapia bat. Eta horrek baita, ba, erre egin zigun pixka bat. Hmm. Porque nola invertitu genuen dirua, nola kriston ilusio pila jarri genion diskari, eta no ondatera, ba, gero jotze, jotzerakoan baita, ba, exigitze ginen pila bat, ez? Haiginan atope, eta azkenean, ba, taldekiden artean pixka rozeak, eta, oi, ba, hmm. atatzen Bueno, ba, Gozen beste kanta bat entzutea, ez? Ba, hi, musika pixkat gehiago, ez? Enreiatu gara pixkat bai, bai, pixka bai, bai, bueno Oio nada baita Zer jarriko dugu hain? Ba, deserpe kolektiboko beste talde bat Please wait izena dute Ah, bai, talde eh, interesgarria Ba, hi, oso gazte mutil gazteak dira Eta... Ba, hori, e, musika freskoa eta ba... Neri harritu zidan, abintzat e, eh, Entzungo... Entzungo dugun kanta I want you inside of me, zango da? Ondo Eta... Venga, eman Kainamango dugu Eman, ya, tío Venga <laughs> Venga Venga <laughs> pagaztiak, hemen jarritzen dugu irraizan programan, zintzilik ratian gaude, dakizun bezala, gaurkoan errugenak eh, hau gurekin, koeneko partaidea. Eta entzun zuena please wait taldearen kantazan, I want you inside of me, zena du, e, behaien dirty little secret epekoa. Eta bueno, informazio ez ba, disko hau epea horretu zula, Santi, ez, Bai, Santi Garzia grabatu zuen, bere estudiotan. Eta, ba, hori, e, gazte hauek amasei urtekoak izan da, ba, hori, ba, amasei dugu aldea hemen sortziz dakit. Baina, bueno, bueno e, hori, produkzio bat lortu dutela, ez? Bai, bai. Oso, ja, nehi pio eta ritzeit, ze gaztea dian, eta ze, ja, bai, musika mota ze musika mota ditze duten. Oso, oso, zakite, eldua iruditzen zait, beren adingentzako, eta baitare, ze onak dian, beraiek, bueno, jotzen, ez? E, individualki. Eta Ramonik ez ditut zuzenean ikusi, baina Rubenek esateit ba zuzenean ere oso ondo jotze dutela eta jo, ba, bai, ba, ez dakit Hau baita, e, eh, Desreper Juneko ba, partaria dira ez, beste tal, talde bat, eta bai ekin jotzeko aukera izan genuen Gironan, joan den, bueno, urten, joan den urtean hmm eta bai, flipatuak gatu ginen. Osa, ikustezu bateria eta botatzen duzu ama bi urte. <laughs> Porroak erretzen eta tipoa bateria jotzea, ez da platuetara iristen eta ezak, hemengo mila bateria baino hobeto jotzea, da, pasada bat. Eta gaine ez, ba, ez da bakarrik ondo jotze utela, baizik eta bestiak iteko gustoa eta hori bai, bai, badakatela. Eta hori da, dira. hori duna hori da, ezin gazte. Hori, arritzen, arritzen diana hori da, azkenean eh, jotzea, ondo jotzea, igual eskolara juta balizia, musika ikasketa balin baituztu, claro. edo nork jodezake ondo, baino komposatzea ondo eta gustoa izatea eta hori oso zaila da hori bai, izate hori barruan daukazu ezakazu eta kanta goro biak eh? osea bai, bai, mitiko astentzean babetida, beti da mitiko ezak eta estruktura oso resak, mitiko errepikatzen dituzula baina jode entzute dituzu hobek eta jode ba, bai ez duro materia eta talde yanki bat hor giratzen edan talde oitako bat eta ba, pasa bat ba bai eh, melodia nahiko interesgarriak, hola post hardcore edo bai pizkarte bai ja, ba, erdio yukatzen hoy ez da oso afinatua baita baina hor hmm. Eh, hori, ez? E, Inkomodia da hori. Hoi da. Bai. Bueno, eta bueno, talde hau pizkar talde bate utzita, ba nei buruz ba jarraitzea, ez? hitza egiten. Ba bain pizkat itzeingo dugu ba urrengo diska eta zen nei buruz. Eta bueno, ba esan ja nola titulatzen ba eh Cancer Days deitzen bai, bai. diska eta bueno esan baia e, eh, disko ba e, eh, taldea ja hasi zan pizka taldatzen bai parte de, parte dengatik eta ba juntzen jatenen bueno Barcelonaan grabatu zen duten Atlantea bueno bai Barcelonaan eta baita ere Bomberenean Bomberenean ez pizka terdizka eta ju, e, grabatu zen duten e, zu gitar bakarra Mm -hmm, gero e, Joseba, Bajoakin, eta gero pixkat harritzeguna, ba, Rafakin, ez, garbatu zen dituzten bateriak. Bai, hau... Rafa eh, osoren kantantia eta gitarrista. Hori da. Eta zimten bateria jotzeuna. Hori da. Ba, azkenean, eh, bueno, lau ginala, eh, Carlos eta Beñatek e, talde austea erabakizuten, zuten, eta ba hori, ba bi gatu ginian, bai Jose Batanik eta bueno, ba lokalen sartu ginian, abesti batzuk iten hasi ginian, beti bezala, sin más, betiko modun eta ba, batean ba konturatu ginian bosta beste genitula, Joseba e, lebat bat Australia jo naitzun eta esan genuen, jo, ba, zu bueltatxarakoan abeste hauek ez ditugu grabatu ez ditugu grabatzeko asmorik izan, orduan guazen hmm. orain grabatzea eta ikusiko dugu zerrin, eta orduan e, Bartzelonako lagun batekin e, itzen genuen, dala la bai, Rafa. Bai, oson, leno bai. entzun duguna bestiaren eh, babeslaria eta gitarra jolea, eta baita zimten beste talde batean, zimten ditzen dana, e, eh, batera jotzen du. Eta, bueno, berari esan genion bateria grabatzeko, dut, bartzenola junginan, bateria grabatu, egun batean, bueltatu, bomberenea junginan grabatzera Carlos Osinagrekin, txap, mm -hmm. Lisaboko gitarra jolearekin. Bertan, e, bajua grabatu, Joseba Australera juntzan, eta gion bakarrik geratu nintzen, ba, gitarrak, arregloak eta hotxakiten. iten. Eta geho baita, ba, txapen ba, nasketak eta masterizazioa. Osa, bere beste behin, ba, grabazioa izan zen, super... Ez, talde normal baten grabazioa ez zan izan. Osa, mhm, ez dela hori, aldaketa garai batean bezala, eh, hori lau, lautik irukoteko saltori yeah. a, nola hartu zenuten, edo ze, ze izan zitun ...komposatzeko garaian, grabatzeko garaian. Bai, bazkenean, ba, e, eh, grabatzeko modua baita izan txan asko eh, zuzenagoa, ez genitun buelta gehiagorik eman, diska hiru egunetan grabatu genuen, mhm. Osa, bateriak egun batean, e, egun erdi batean bajuak, beste egun erdi batean gitarrak, eta beste egun oso bate, e, hau txentzat eta azken izan zen bezakit, grabatzeko modua edo super zuzena, super punkola lehenengoan soinua bilatu bueltaskori gabe Bai, diskoan ere nabaritzen da, ez aurrekoa pixkat eh, enre, bai, enre zen bai. Eta una baitzen da zuzenago dela, ez? Masal grano edo, ez? Bai, hori, da, bai, bai. bai. iru minutoko abestiak, inungoko gabe, eta bueno, eta egia esan, ba, txapekin grabatu genula, eta kriston tipoa dela, eta mendikan, ba, baita ba, agurtu nahi dut, borreztatik e, eh, berarekin egon nintzen bakarrik e, denbora asko, eta berarekin grabatzen egon nintzen super agusto, eta tipoa ez da kristo nola tekniko bezala, o, ez la sartzen nola ez dakit detaiekin eta hala, baino hmm. gero ez dakit nola zauden berarekin hori eskertzen da. Esan duguna ez giroaren asuntoa, bai. azkenan giron bat dara klabez. Bai, bai, grabatzeko azkenan eroson bartzea eta gero ez dakit, kabina natxan dagoen tipoa igual porno ikusten nahi da, baina bueno, zu komodo balima zaude. Bai, bai, bai, Eran, o, hori da, ezakit. Hori asko nabertea. Bai, bali duna hori da. Lasaiago jote dezunen asko, nik uste dut asko nabertea da. Mhm. Ah, ba, bueno, guazen pixkaten zutea kanzer deiz, ez? Tabernola sanatzen duen. Bai. Eh, bueno, ze kantaran ez zuen? Ba, aia asko maiz edo, jarriko dugu. Venga. Venga. Cancer Daysen ba, entzun dugun kanta eta, bueno, pixka, de, leheno esan dugun bezala, ba, pixkat naberitza ja, beraien e, evoluzioa eta, ba, poi, estiloz, bueno, oza, sea, dala, baina estiloz pixka, ba, punkarragoa, ba, ez bakarrikan komposazio aldetik, bai, baita soinuan gati, ba, komo zuzeneko dagoa, pixkat de, bueno, narratxa ez baina zikina goa, mm Eta ez da lehenu bezain zain duta, hain korrektamente e, O sea, políticamente correcto, baino... Que joder, como te clavo ahí, eh? <laughs> Baina, bai dala, en plan... Eh, bai dala, ez dakit, oi, zuzeneko agoa, pixkat, ez dakit. Ez? Bai, azkenean, e, ba, bi izan da taldean, ba, ba, Josebak bajo du, baino bera sartzen zen baterian, eta bila batea hor zurra. Gero mm. nao, ba, abestia, eta abestiak egiten genituen, igual egun batean abesti bat, go beste egunan batean beste abestia dola, atatzen zian super azkar. Ba, inspirazioa idakazunen aprobetsatu gara. Ba, eka, super motivatua gaina, oso, bo, ezakit, lokalian super lasai bezala, bilen artean, inungoko presiorik gabe, eta ja. Ah. nahi genuen pixkat, eh, ba, aldatzea, ez? Beste diskatiko nea, ba, zerbait ezberdin egin. Ta Joseba, komposatu zitun bateriko... Bateriko zeago? Bai, azkenean, e, ideia edo basea edo nola inbartzean ritmoak, batez ere ba, tipiko detailak ez, baino ritmoak ola azentuazioak eta hola, hori bai. bai. nola izan zen, gero zuek zenekatu zutuna ola pentsatuta beste tipo bati esatea behi da, hau dakago eta bertzea eta nola izan zen prozesu hori? Ba, egin ditu demo batzuk, ora, lokalean, maketa batzuk, eh, dena grabatu, rafari bidali, eta behak ikasi zituen, ba, hori, e, iruz, iru edo, lau egunetan edo, gero nik asteburu e, batean Bartzelonara, berarekin egon, ensaiatu, eta horrengo asteburuan buruan, buelta berriz Bartzelonara, eta grabatu genitun. Mhm. Rafa izan txan, ja. makina bat, bai. eta orduan, ba, akatsa daude, baina gustu zaitu Bueno, azkenen naturala, ez? Bai, hori da, azkazinan zuzenekoan gu, e, eh, oza, ez dugu perfecto jotzen, Bueno, igual pixka. Ia, ya, bai, bai. ahí <laughs> rozando, no? Ez, baina azkenean, eh, ez dakit, sonatzen du, grupo direkto hmm. Eta hmm, hori bai. gustatzen jago pila bat zenen. Bai, bai. Aurrekoan, subconscious minden, eh, ez genuen hori sentxazio hori lortu. Zan oso disco estudio. Bai, bueno, nabaritzen da, duari gabe, eh. bai, nabaritzen da, diferentzia hori ez. Eta, bueno, eh, esan, dezu, esan de, alpatu dugun bezala hori aldaketen gara hori eta gero, eta disko grabatuta gero, suposatet, eh, zenutela ba, kontzertuak emateko ez, zuzenean jotzeko, baino sortu zen hori bateriaren asuntoa ez, eta pixka doriko. Ba, bai, justo gertatu izan, ba, hori, e, diska ba, eskuetan, bueno, gure eskuetan zegoen, eh, ez genuen disketxerik, ez genuen bateri jolerik, eta zategon, eta orain zingo dugu. Eta ba, batean, eh, justo ba, Sancho topatu nuen, e, kutsa kulturren gainera, Mm-hmm. Hortontakoan ez, aurrekoan bai. Eta berarekin hitz egiten nintzen ba, Tipoak esatzen zian, ba, koeneko jarraitza jazela Sieratik, eta ba, ilusioa ingo ziela ba, Pixka, ba, gurekin probatzea edo ez Eta, ba, esan ba, guazten probatzea osea zerratik ez, ba, etorri zienak, ba, etorri zian, bo, behin jonki bat etorri zan, eta uste genuen lokala lapurtu behar genil, lapurtu hartzula, beste baten tipo zar bat, oza, denetarik, oza, geho beste tipo batzuk etzakitela bat eri jotzen, denetarik, oza, geho batzuk, ba, bai, ba, baina igual ezken nula engajatzen, eta ezken nula topatu hola, gure asmoekin zegoen jendia. Eta orduan, bueno, ba, Sancho topatu genuen, bi egun edo labera ensaiatzen, eta errepente ba, gure kontzotuak eh, eramaten dizkigun eh, enpresa esan, bai, eh, esan. Bai, ez management edo... El management eta bukin eta lak bai. eramaten Markosek, aiuken bai. eko Markos, e, dei bat jaso zuen, eta Lastor Internationaleko tipuak zian, ba, aukeratu gintuztela e, refiustekin jotzeko tardon deitu zigutela, ba, flipatu genuen, <laughs> eta zan genuen, estatu Sancho, jate pues darbara. <laughs> jo barda, bai do bai, ez? Bai, jo, aron, oza, ametsa izan da, oza, <laughs> nire bizitzan izen bat aldez esan de en plan, refused, ikustea bakarrik izango zala, oza, sea, e, izan da talde bat, e, e, bari, Bai, refixen itzulera gira esan, hori, ezena, eh, asko espero, ez? Bueno, ni... Eh... Bueno, ezena asko espero, o sea, berai bultatzea eta ba. roia gaina zuek ja, gaina izan zen loteria bezala <laughs> o ni esaten yo mi hipotekaria por ver a esan det o izan da o sea bizitza aldatu dian talde hoitako bat mhm. eta beti esaten un o sea refugio izango zala boa la hostia baina eske beraiekin jotzea oi izan da o Niretzat izan da, ba, oza, musikanen partiduan e, eh, gauzen artean, ba, horietako bat iatatxatu dago. Bai. jende bezala jatorra gaina, ez? Bai, gaina eske baiekin hitz egin da tala eta baiek esan ziguten eske gu aukeratu dizu, osea, en plan lista bat eman guten eta bueno, ni baita abeslearekin abeslariarekin hitz egin nun behin, baita Suedian egon ginala nasketak iten eta ala, ba ber e, saiatzen gero bai, ba bai. berarekin kontaktatzea, ba kolaboratzeko eta Ta hortikan aurrea ba tipoak ba ezagite eh, taldea beintzat entzun da zakan. Tardun beak esan zigun, en plan ba beak eh, bere beraien aukera izan gu horre gotea. Eta kontzertu bat zemuz guntzan, uste erazmatazen er, izan zen, ez? Ba, erazmatazen izan zen, da, kriston, pues, e, kriston areto puska, eta ba, izan zen, ba, ostia, igual ez zeon kriston jende pila gu justo jo behar genuen momentuan, hmm. uste, te, ostegun batzala, bai, zazpitan, bai, zan supergoiz, eta, bueno, jendia, ba, olako hirietan, ba, berandu eta da lanetik, eta, bueno, Baina berdin digu, azkenean nik refiustekin joan dut. Hori da, tio, esperientzia hori ez dizu penduko inar. Santxoentzako lehenengo konzertu eta te, te lekutan, eh? eh, ez? Claro, eske, ja, Santxok igual etzan ez da, donostitik atera jotzea <laughs> bere taldeekin. Igual bai, baino gutxi atea zan, oza, de bai. repente Kriston estenatoki puskan eh, lehenengo kontzertua iru, iru bezala, oza, bai. irukote bezala. Eh, tan responsabilidad. A ver berria, que porque a ver si itun host, eh, adapta tu izan en itun pizka bat eta no, bueno, izan tan, o sea, máximo riesgo no. Lo siguiente. Oñoso eh, no te asan, que no aquí eta gu baita guztor bat ginian. Pues no, eta bueno, pero Ba, kontzertu eta gero, ba, gehiago azitzen jaten bera erekin nien eh, eta itzen uten, jiratxo, ba, polita ez, bastante legutan jotzen uten. Eta ez demuz, ni egia esan bastante ondo ikusi zaituztet. Piskat, como rejuvenezidos. Ai, ai. ni ben, benetan ez atitut, eh? Como, zakit beste airo bat, zakit irukote bezala, ba, netzako... Bai, zakit, baina, zakit beste, eh, beste... Inork eh, ez dugu esan eh, galdu dugunik. Ez, Justo kontrakoa, denek esan digute, egon iruke bete bezala, ezakite, sonatze hola, ba, asko zuzenagoak eta potentagoak. Eta, bueno, gu ez genekau, nola, oza, ez genuen pentsatu, jo, bain irukote izan da, ze beldurra, kabar jendia ze pentsatuko, da la polla, oza, ja, bai. gu, en plan, berriz jotzea, izan zen, en plan, un subidon, eta orduan, bai. sea, porque ikusi genuen, ba, taldea desarrotu inbertzala, eta azkenean basantxo agertu zanean, izan zen, ba, kriston, eh, ezakite, eh, Aize, bat, aize freskoa, ez? Bai. Eta hasi ginean berriz jotzen, gaina diska berriarekin, disketxe bat atzetikan, e, aiuken baita ba, kontzertua mugitzen, eta azkenean ezakite, zortzila betetan edo, berrogei kontzertu baino gehiago eman ditugu, eta azkenean bai. urte batek e, berrogei tamabi aste buru balin baitu, kontuk baldin baituzu, e, hmm. azkenean Asko media, bai. astero kontzertu bat edo bi ematen, e, eman ditugu, eta baina arte, bai. ba, hortan ongea geha. Ba, refiustekin non baita kutsa kulturroin jodeu, Eh, Círculo de Bellas Artes de juego en genun baita, ez dala Kriston Lekua, eh, Apolo 2 de Barcelona baita, eh, Actitud Festivalean, ezakit, mm. askotan, egon gata. Bai, mugi zatela. Bai. Bai, da hori zuzenekoetan, nik dos bai ados nago zutokin, ez? Eh, orain ez du intensitatea galdu para nada, eta hori direktoago ez dela sonatze dute. Eta, bueno, ba, animo, ni <laughs> gogoz nago urengo disko atera, ez dezuen, Usted ya procesua prozesua hasita kazuela, ezta? Bai, e, ba, emendikan bi sartuko gara estudian berriz, eta, hoi da, emendikan eh, aste santuan sartuko gara, bi e, Madrilgo estudio batzuetan, eta hor sartuko gea, ba, hoi, bi astez, e, diska gara batzea buru, buru darri. Mm, mm. Eta zemuz e, sandezu buka dezu bukatuta daudera, egin dituzu Bai, bueno, azkeneko aukatzen nahi orain, eta bueno... Zer Ondo, beste rollo bada, igual pixkate elaboratuagoa, baino soinuan saiatuko gara, ba mantentzen gure zuzteneko izaera, ez? E, o sea, perfecto ez balin badu joten, ba aurrera. Hmm. Baina, bueno, e, azkenean e, baita oraingoan desberdin garratuko dugu. Azkenekotan, ba hori, egin ditugu beti diska bakoitza, ba pizka berezi izatzen ta hau baita, ba berdin baina onerako pentsatzen dut, zehatik ane eh, jungea, bueno, pixkat primizia bezala da, egorez ego inorri esa, baina... Guau, guau, guau, guau. Bueno, bueno, que nos pagan un puro... <laughs> Zatintzilik, <laughs> eh? Madrileko Westline Studioetan sartuko gara, da, e, Juan Blas e, produktoraren gidaritzapean, eta, bueno, e, azkenean ez dugu inoiz e, produktore batekin lan egin, Ze, oza, ez, digu, ez dugu inoiz eh, inor utzi gure abestitan sartzea eta opinatzoa gehiegi ez, beti izan geha oso protekzionista bezala, ba, gurea da, eta hau goleinko bai. deu, zeatik gana hau taldea da, eta bueno, eta horrein guan, ba, fiatzen egea beste tipo batetaz, eta ba, nahi da, ba, konfiantza, berari konfiantza eman, eta ba, beak ba, guri baita, ba, ez dakit, estutzea ez, esatea, ba, hau hobetu indezakezu, eta ez zaitut, eta ba, ez eh, ez dakit horrela hobeto abestu ezakezula ba horreotea beste tipo bat beste ez dakit e, lau laugarren kidea bezala o... bai ba esperientzia berri honekin eta hain zuzen ere entzungo dugu eh, hain e, Minor Empire taldearen kanta bat hain zuzen ere ba Juan Blasen talde berria ezta eta bueno e, gustoko zuen The Story of Timothy Treadwell izena duna Ordoa. Ba. Ba, mentxe entzun dugu Minor Senpairen Minor kanta berri bat Ba, oen dela gutxi Ate dute disko berria Eta, bueno, esan bezala ba, dela bi aste Justo irurok, eh, jungian Beraien kontzertu bat ikustea, bon berenean Justo beraien lehenengo kontzertua da. Eta, bueno, lehen otu komentatu Baina, bueno, Juan Blas Da, o, kantante eta gitarrizta bezala ba, Izan zena, no Kantantia baita eta gitarrista Eta, komentatzen egean bastante antza dakala batez ere hau txangatik eta mateula ba, beste <laughs> nozinken beste disko berria bala baina bueno ba, bueno <laughs> ba, hau txekin bai. hori gertatzen da askotan bai, ezken nik uste berak e, abeslari bezala iteun edozer pixkatantza edukiko, edukiko gula ez baina bueno nahi gustatzen zait eta zakit Bai, proiektu ah. hori bat hasi zuten, eh, hori e, neozinkeko bateria eta kantantea, gero tondrako gitarrista bai. bai. Eta hori, zuk esan bezala, ba, hori, no beste iz, urrengo diskoa edo izan daitekena ez? Baina, bueno, bai. Bain. diferent. Baina, beste batekin, eta, eta, bueno, ba, ba, zuzeneko on batekin, ez? Eh, Lenguan joan eta leno komentatu dugu, ba, oso ondo sonatzeuna, eta, bueno, ikusten, nabaritza, ikusten nahi zela, eta beraien lehenengo kontzertuetan ikusten nahi zela, ba, ba, jende batzu, ba, musikari batzu, ba, bastante denbora daramatela, musikaren... Claro, esperientzia dakatena bai, hori... Esperientzia dakatela, eta hori asko nabaritzea, eta azkenen, ba, hori, kontzertu korrektu bat eta eta ona. Eta bueno, ba honekin ja ba despedituko gea. Ba, espero dugu ba gustatu izana. E, gaur eman dugun irratsaioa eta gaur ba ikutu dugun gaia. Eta bueno, ba eskerrik asko Ruben etortzagatik. Eta... Bai, ore bat izan da gurekin bai. ukitzea. Bai. E, Earki pasa dau programa hontan, egia esan. Bai, bai. Eta entzungo dugu koenek egindako bertsio bat. Bai. Estainaki? Bai, dit kap for indako bertio bat. Bai, The New York bai, bai. kantarenaz, rekopilatorio batean ateratzena. Bai, e, Desert Pearl Union, Desert Pearl Unioneko kolektiboko ba, gendiak e, eh, pentsatu zuen, e, eh, inbar genula, e, Death Cup for Cutie taldeari e, omenaldi bat, eta beraien transatlantizizem diskaren amargarren urte betetzea zala, joan den 2008an, ba, pentsatu zuten ba, oi, e, Unioneko talde bakoitzari e, abesti bat e, ematea eta bakoitza ba, bertxonatzeko, edo ba, beraien erara ba, amoldatzeko eta bakoitzakin genuen abesti bat eta bueno, hau izan daiteke ba, nola sonatuko zunkoen ba, pop munduan edo oh, Guri kutuarekin, baina bai pop Mm -hmm. bueno, ba, kanta honekin agurtze eta, bueno, ba, Ezuko geha, bi, eh, bi barru. temazua, The New Year. Apa. Eh, asko.